حديث يكسد چور قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شراب أسكر فهو حرام رسول أكرم صلى الله عليه وسلم سلم هر نوشیدنی که انسان را مست کند حرام است در این, رس... در این حدیث جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می فرماید ای امت اسلام ای مسلمانان آگاه باشید هر نوشیدنی که هر نوشاکی که انسان را مست کند انسان را از عقل بیرون کند فتوایش را جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می دهد که آن نوشیدنی حرام است فرق ندارد نامش هر چیزی که باشد نامش را هر چیزی که تغییر بدهند آن حرام است و حرام است نوشیدنی مست کننده را فتوایش را جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می دهد این حدیث از کتاب صحیح بخاری